baduk eh, kasik hiurte eh, hi urte hain izara. Uh, voilà, atxarin lagun batek deitu zeitan, uh, problema bat, uh, arrazo bat uh, bede arditegian, aferditegian, gestegelan. Adibidez, ardi batek uh, zelul emaiten zizun eta lagunak sakian uh, nuntik horazen, tank polue zuzen, baina ezaki eh, e, eh, nontik horra zen, zuin, zuinak, zuin ardiak e, eman zin zelul hoi, zelul hoik eta mm, hola hasi da istoia eta jala hiu kasiko e, urte. Eta, bon, moment, fe, momentu hartan uh, txerkatzen nizun eh, beste, voilà, beste produkto bat, uh, eh, bagin nizun deja sistema bat aten kaiolak egiten uh, gintitzun eta me banakizun merkatu hoi uh, paltuko zela eta zerbait txerkatzen nizun, uh, txerkatzen nizun parka. Eta, voilà, ordin, bon, be, txerkatu dut amini bat, zer egin eta emek emek be, sortu dut hoi, ideia hoi, lehen probaikin eta eta hoai eh, haigututze, uh, ba, badugu uste dut oan uh, urte bat, eh, sistema hoien sortzeko eta untsa eh, sortzeko. Eta bora, eta enetako mm, merkatu bat bada, eheben, eskolegian, Pirinea Atlantikan ebai, eta teknikoki zinez, zinez uh, interesen duk. Eta bai, eta ordin din, konterrale edo neurgailu hortan, ez duk justo pesia hartzen, ez nien pesia, konduktitate konduktivitate eta beste besteik bai Bai, voilà. Badiagu, en fait, bo, simpleki, badiagu uh, untzi bat, ez nia horradik uh, untzi horta. Geo pesatzen diagu, uh, aski zehatz duk, eh, uh, lege ba, legez behar dugu uh, untza pesatu hoi. Geo konduktivite elektrik uh, hartzen dugu. Jakiteko kabalen uh, osagarri den, izaten alda indikator uh, indirekt bat emena indikator uh, baduk eta emait, fin, eta konektibite elektriko hoik uh, eh, emaitenik ebai ez nian kalitatea fin, uh, kakotxen artean eh, duk indirekt hortan me bon aldugu aldugu jakiten zelula hanitz badenez indirektoki ez duk lektir xuxen, kafe ez dakit nuen, jakurketa xuxen xuxena, mena eh, goa balin bada, adibidez, eh, konduktibitea uh, elektriko hoi, ebe izaten alda, uh, eh, ebe zelula hanis izaten alda, ordin, hoi badiagu, konduktibitea elektrika, hartzen dugu e temperatura, esne temperatura, eta eh, gelako ebai, eh, zeste bai, eh, gelako temperatura eh, hartzen diagu. Geo, otomatikoki aldiagu mm, esne laginaen hartzia aldugu, aldugu hartzen eh, automatikoki. Adibidez, be, bat balin badugu ala prevu balin bada, ebe lagina aldugu hartzen, eta parte txipi bat hartzen dugu txipi batetan eta geho be laboratoa bat eta igortzen dugu eh, lagina hoi. Bai, lagina delik eh, esantion? Eh? Esantion, bai. bai. Azkenin bada bai beste posibilitate bat, adibidez, be justoki aldugu alerta zumbait ezai, adibidez, ezartzen dugu, bon, konduktivite elektrik goa balin bada, adibidez, sortzi ala abo balin bada, ba, alerta bat nahi dutuken, eta ebe, automatikoki detektatuko dik uh, konduktibitatea, eta goa bada, alerta bat badugu, eta zapatzen badugu, eta aldugu ebe, ez esne hoi aldugu desbiatzen, aldugu elkitzen, eta ez da junen eh, tankilat. Ordin, eh, da beste funtzio bat, eta zaisa irreteko <laughs> ora eh, mena bon, eh, behar bat ba, bada jeste, eh, jeste gelan. Bai, eta demagun, hi lagun hoi laguntuko zian hoi ukeitez, behaz, be ardi horren eznia baztertuko zian, eta ez zutien bestik kosatuko demagun, egen mamita edo zerbait balin bazian. Bai, hoi da, bai, hoi da. Bai, eta geotagiego, bon, pagatzen duk, nahi batuk, uh, eh, fin, uh, eh, ez nia ez balin bada hun, ala zelulekin uh, dena, ebe uh, gaizki pagatuk duk, ordin, uh, bai, baduk enterrez, uh, fin, sos, sos interrez bat.